Comhrá 2. Goidé mar atá tú, Aoife. An bhfuil tú ag staidéar go dian don Ardeist? Tá mé ag déanamh mo dhícheall, ach tá sé deacair agus leadránach uaireanta. Chaith mé trí huaire an chloig ar an aiste Bhearla agus ní bhfuair mé ach C íseal. Ceapaim nach dtaitníonn mé le Bean Uí Dhochartaigh. Tá sé sin díomách, ceart go leor. Fuair mise B ard ann agus bhí mé sásta go leor leis sin. Níor chaith mé mórán ama leis. Tá's ag an saol go dtaitníonn tú go mór le Bean Uí Dhochartaigh. Ní bhíonn tú i dtrioblóid léi riamh. Is cuma cad a dhéanann tú. Níor coinníodh siar thú uair ar bith. Fiú nuair nach ndearna tú d'obair bhaile, níl sé cothrom. Ar mhaith leat go mbeadh ár múinteoirí féin ag ceartú ár bpáipéar Ardeiste? Níor mhaith liom ar chor ar bith. Ceapaim go mbíonn roinnt múinteoirí claonta agus go dtabharfadh siad marcanna ísle do roinnt daoine. Ach tá múinteoirí gairmiúil. Bheadh siad ábalta na scrúduithe a mharcáil go cruinn agus dearmad a dhéanamh ar an dalta. Ní aontaím leat ansin. Agus ní dóigh liom go mbeadh sé cothrom go mbeadh ar mhúinteoirí obair a ndaltaí féin a cheartú. Tá ár scoil mór go leor, tá 1,000 dalta ann, ach samhlaigh múinteoir ag obair i scoil le 200 dalta agus an múinteoir ina chónaí sa bhaile céanna leis na daltaí. bheadh sé deacair marc íseal a thabhairt don dalta agus ansin bualadh leis an dalta ná a thuismitheoirí sa siopa ina dhiaidh sin. Ach b'fhéidir go mbeadh sé sin ina chuidiú don dalta. Thabharfadh an múinteoir marc ní ba airde don dalta sin. Ach níor bhfiú tada an Ardteist ina dhiaidh sin. Dá mbeadh gach dalta sa tír ag fáil marcanna arda, ba chuma cén obair a dhéanfadh siad, thitfeadh an Ardteist as a chéile. B'fhearr fanacht leis an chóras mar atá, mar sin, agus múinteoirí anaithnide ag ceartú na bpáipéar.